Вони тебе просто пристрелять. Нехай, мляво відповіла Галина. Це безглуздя. вибухнув несподіваною люттю Іван. Ти підеш зі мною? Хіба тобі не хочеться побачити Матузова? І як не дивно, оцей дуже простий доказ вплинув. Галина ворухнулася, глянула, ніби щось згадавши, і встала. Так. Матузова мені хотілося б побачити, сказала вона. Де ми можемо сховатися? Де завгодно, аби тільки далі від цього будинку. Лейтенант схопив Галину за руку, майже силоміць витяг з їдальні, вибігли на подвір'я, майнули між грядками тютюну поза дротяною огорожею в руїни сусіднього будинку. Глибока тиша настала в покинутій господі. Кров просочилася через тоненький чолимок, Темна пляма на ньому ставала все чіткішою, але, вбігши до їдальні, ад'ютант штандартенфюрера Шпрингера хоч і помітив це, але просто не звернув уваги. Треба було, не гаючи жодної миті, забрати начальника і тікати якомога швидше, бо цілком несподівано виявилося що Старогорськ оточують, і вже треба прориватися не на Харків, а на південний захід, на Сталіно, поки танки не перетяли і цей шлях до відступу. Ад'ютант був пильний хлопець і добрий служака, але тільки значно пізніше, вже аж за Дніпром, згадав кислуватий запах пороху в їдальні, підозрілу пляму на постеленому серед кімнати килимку. Коли б у нього було хоч трохи часу, він в усьому розібрався б, все збагнув би, але не було в нього ні хвилини. Посиленого інтересу свого шефа до маленького будиночка на Харківській 11, ад'ютант ніколи не схвалював і навіть дозволяв собі висловити, хоча і стриману, але все таки пересторогу не наважуючись засуджувати дії такого високого начальства, як штандартенфюрер. І от тепер невідомо, де подівся Шпрингер і як доповісти про це ще вищому начальству. Правда, залишалася надія, що Шпрингер якимсь попутним транспортом уже дістався до центру міста, а мешканці будинку покинули його, просто втекли у паніці, бо зараз багато таких покинутих будинків хазяїни яких вирішили перебути критичну мить подалі від своїх власних господ. Шукати довкола в сусідів явно безнадійна справа, і часу на це немає. А Шпрингер, напевно, вже в гестапо, коли не далі. І, заспокоївши себе такою думкою, ад'ютант пройшов по коридору над самісінькою головою свого мертвого начальника і наказав шоферові гнати чимдуж, щоб своєчасно вислизнути з міста. Але де подівся штандартенфюрер Шпрингер, ад'ютант так ніколи не дізнався. Центр міста вже охопила паніка. На подвір'ї гестапо не залишилося жодної машини. Всі по колишній вулиці червоних шахтарів у напрямку на Донбас а на центральній площі вже гримів своїми важкими металевими колесами полк важких гармат. В комендатурі, куди ад'ютант все-таки примусив себе заїхати, теж пустка. Де шукати штандартенфюрера, невідомо. Все тікає, поспішає по дорозі на Сталіно. І в цій панічній колотнечі нічого і нікого не знайдеш. Ад'ютант викинув із заднього сидіння два порожніх чемодани і наказав собі більше не думати про долю свого шефа, який мав необережність бути надто уважним до місцевих красунь. На тому, що штандартенфюрер викрутиться і з'явиться десь зовсім у несподіваному місці, ад'ютант сумнівів не мав. Начальство завжди перше знає, коли треба відступити. Заспокоївши себе такою думкою, ад'ютант зручніше вмостився на сидінні, відкинувся на пружну шкіряну спинку і запитав шофера, скільки в них бензину. До Сталіно, безперечно, вистачить. Потім над Старогорськом запанувала зловісна щільна тиша, чуйна і небезпечна тиша нейтральної зони. Розділ Чотирнадцятий. Кілька годин чекав отак незрушно і насторожено Старгорськ між двома передовими лініями фронту, покинутий німецькими і глибоко з тилу обійдений радянськими військами. Сонце вже перевалило через зеніт, схилилося до обрію. І тільки тоді, коли вже подовшали тіні. Перший радянський солдат з'явився на міській площі, і був це зовсім не опалений вогнем і просмалений димом бою кулеметник чи танкіст, а старшина похідного хлібозаводу.